Pai, deixa na casa das minhas amigas estudar. Ai, pai, deixa, por favor, vai, eu juro que volto cedo. Já descobri o que ela faz, a semana inteira. Nunca tá à toa, nunca tá à toa, nunca tá à toa. Segunda-feira ela é santinha, terça tá na maldade, quarta e quinta é certeza baile de comunidade, sexta, sábado e domingo. Ela nunca tá à toa, nunca tá à toa, nunca tá. Ela senta lá aqui que fala pro pai que, ainda é moça. É Ela senta lá aqui que fala pro pai que, ainda é moça. Ela senta lá aqui que fala pro pai que, que ainda é moça. Mentira, garoto. Mentira, garota. Ela senta, ela senta, ela senta e kick mete pro pai. Ela senta, ela senta, ela senta e kick mete pro pai. Ela senta, ela senta, ela senta e quique, mete pro pai. Deixa na casa das minhas amigas estudar. Ai, pai, deixa, por favor, vai, eu juro que você. santinha. tá na maldade, quarta e quinta é certeza. Baile de comunidade, sexta, sábado e domingo. Ela nunca tá à toa, nunca tá à toa, nunca tá. Ela senta lá aqui que fala pro pai que ainda é moça. Ela senta lá aqui que fala pro pai que ainda é moça. Ela senta lá aqui que fala pro pai que ainda é moça. Mentira, garoto. Mentira, garota. Ela senta, ela senta, ela senta e kick mete pro pai. Ela senta, ela senta, ela senta e kick mete pro pai. Ela senta, ela senta, ela senta e kick mete pro pai. Deixei na casa das minhas amigas estudar.